na garin tsagero a ƙarni hukumar a tarayyar najeriya inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma idan ba manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shidda a cikin suratul talaq inda Allah ta'ala yake mana bayani abinda ya shafi idda da kore da kuma shayarwa bayan mutuwar aure abinda muka karanta a baya mun ji nau'ukan mata ta fuskar abinda ya shafi idda wanda za su yi idda su wanda duka nau'ukan matan Allah ta'ala ya tattara hukuncinsa a cikin wannan sura mace ɗaya ce wadda ba a faɗa cikin wannan surai ita ce macen da ba a tare da ita ba cewa babu idan a kanta wanda wannan ya zo a cikin suratul azab akwai hukunce-hukunce da dama wanda suke da alaka da idda wanda malama suke fitarwa ta hanyar istinbaɗi daga waɗannan ayoyi da hadisai da kuma ta hanyar yin kiyasi misali daga cikinsu mun ji inda wanda ya mutu matar da mijinta ya rasu mun ji za ta inda ta hanyar ɗaya biyu idan akwai ciki haihuwarta idan babu ciki za ta yi wata hudu da kwana goma to akwai wani mutum ne wanda ya yi kama da matacce amma shi ba matacce ba ne ko kuma ba za ka ce matacce bane ba ba za ka ce raye bane shi ne al da alayhi mijin da ya bace aka neme aka rasa inda yake ba sako ba waya an ce yana kallo a je kallo a duba ba a shi ba a ce yana kaza so kuma shi ba a iya cewa yana raye a lokaci guda kuma ba ya cewa ya mutu irin wannan mutuna idan yana da mata matan nan kuma ba ta iya haƙurin zaman jira to ita ya za ta yi mashi ɗinka ita ma za ta yi inda kamun cewa to amma ya za a yi mashi inda wanda ya mutu za a yi ko ko indar mai rai za a yi ko ya za a yi wanda shi ya ake cewa al-mafu da mutumin da ya ɓace to abinda malamai suke cewa idan mutum da ke auren irin wannan mutum an nemi a rasa inda yake ba a iya cewa ya mutu ba a iya cewa yana da rai to idan ta kai kes ɗinta gaban alƙali mijinta ya ɓace kuma ita ba ta iya haƙuri ta zauna ba miji to daga ranar da ta je sai alƙali ce to ki tafi ki dawo bayan shekara shekara hudu da sai ta koma gida ce ta jira tsawon shekara hudu sai ta dawo don alƙali mutumin nan ba a gan shi ba ba ci labarinsa to idan daga ranar da ta dawo bayan shekara hudu sai alƙali ce to ki je ki wata kuɗi da kwana goma ki inda cika sai a ɗauka ya mutu to sai ki ce wata hudu da kwana goma shi ke nan ta ƙara inda wani na iya zuwa ya aurenta mun gane idan ta zauna tana zaman jiran ta gama idda amma miji bai zo ba sai ga wancan tsohon mijinta ya dawo ba san sake daura musu aure ba kawai ta ne ita kai ko an daura musu aure in dai bata tare ba ya dawo sai a ce to mijinki ya dawo kuma amma in ta tare sai ga tsohon mijin ya dawo sai a ce ai ta tare shi kenan ba za ta koma wajen da mijin to wannan shi ne indiyar wanda ya fice amma ba za a raba gane shi ba tun da aka gane kuma an kaddara ya mutu ne har ma ta yi ne inda irin ta mutuwa to amma ba za a yi rabon gano ba sai sa'anninsa duka su mutu idan sa'anninsa abokansa wanda aka haifa lokaci guda aka ce duk sun ƙare yanzu sai kallon shi a gari to sai a kaddara shi ma duk inda yake yara su sai a raba gane shi a wani lokaci wannan shi ne iddar wanda ya ɓace amma da matar nan za ta ce ma alƙali ita ba za ta iya zama jira wata shekara hudu ba shi za alƙali na sai yi ta da ka yi da aka suke ce yanzu ma inda ta kama za ta ba za ta iddar wanda aka suke sai a ba ta da ba ta ba. mun gane matar da mijinta ya sake ta tana idda ta yi jini ɗaya saura jini nawa biyu sai ya rasu kuma shi ne kuma sakin nan ɗaya ne kofi kuma za ta mai cika ba haka ne yanzu da ya rasu sai ta soke wannan idda da ta fara da jini sai ta koma wata da kwana goma sau da yanzu kuma ta juye ta koma inda mutuwa za ta yi yanzu ba inda suke sai ta koma wata da kwana goma na? ki za ta gane shi inda saki ɗaya ne ko biyu ai mata shi ce haya za ta gane shi tun da ba ta ƙare inda ba hanyar zuwa ta shi za ta gane hulu eh e, hulu na'am bebe a ai a kotu ai zai wahala a ce an rasa rekod a za a rubuta a ce hmm, za a rubuta zai wahala a kotu a ce an rasa shi wannan irin wanda hukuncin alkali ke yi sa ba za a tsaya a gida a ce a yi shi ba dole sai an je gaban hukuma kamar je kuma gaban hukuma da za a sai a ce wance daga yau ta fara zaman sauraron ta shekara zuwa lokaci kaza idan bai dawo ba za ta yi mai inda ta taba a ɗora mata wani ta samu su su sai a rubuta a je ko da wani alƙalin baya nan to yana nan dai a a kotun da an ɗauko za a gani sai a yi hukunci mun fahimta haka matar da ta fara idda da jini sai kuma ciki ya kula an safe ta ta yi jini daya kafin ta yi na kuma sai ga ciki ita ma yanzu za ta tashi daga idda da jini ta koma idda da ciki mu fahimta za ta koma idda da ciki to haka dai irin waɗannan kuce-kuce suna nan kun malamai su rubuta abinda babban manufar idda shi ne a tabbatar wannan matar ba ta dauke da cikin tsohon mijinta lokacin da za a ɗaura mata don ta ɗauki ɗan wani gida ta kai wani gida to sai aka ba da idda wanda lokacin da za ta ƙara iddan nan to an tabbatar cewa ba ta da ciki sai a ɗaura mata aure ne akwai mace wadda malamai suna ambata ta wanda jininta ya dauke, amma ba ta kai shekarun da jini ke ɗauke wa wasu ba shekarun da mutum jini ke ɗauke a galibi daga 45 ne zuwa 50 ko 50 sai ta mace ta daina jini to amma ita wannan ba ta kai waɗannan shekarun ba mu ɗauka tana da shekara 30 ko 25 sai mijinta ya suke ta ita kuma ba ta jini al'ada kun gaba yariya ce karama ba ba kuma tsuhuwa ba ne ba amma jini bai zo mata akwai macin da su haka su za a ga jini kawai ba su yi to ita irin wannan matar ya za ta idda ita wannan matar ita ce za ta idda da shekara ɗaya bayan shekara ɗaya idda ta ɗaya shekara ɗaya ɗin nan za a ɗauki wata tara a matsayin kubutar ciki in wata tara suka yi to an ɗauka ba ta da ciki yanzu to sannan sai ce wata uku su ne da yadda da ka hada shi da wata goma sha biyu ke rubu wata sha biyu shekara ɗaya ke to ita kuma haka za ta iddata to wanda za ta yi shekara ɗaya ɗin nan idan saki ɗaya ne ko biyu yanzu duk mai gidanta shi ne ci gaba da ba ta abinci da wurin idan gidansa yake zaune idan shi za ci zauna idan gidan haya yake in zai biya kudin haya haka kuma dakin ta zai biya har sai lokacin da ta kare idan ya ta koma gidan su shi ne abin da Allah ala ya faɗa a baya to yau inda za mu da karatu akan abin da ya shafi wannan hukunce-hukunce na inda shi ne Allah bai karanta da mu cewa ciyarwar da miji zai wa matarsa wanda aka saki to daidai su zai yi daidai ƙarfin su zai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 falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah ya ce ni yin ya ciyar ala mutallaqati da mutallaqat ya ciyar da matar da aka saki ce ya ciyar da ita wal murdi'at da matar da ke shayar da yaro wanda za a biya kuɗi ta shayar da yaro to duka wannan mai gida zai bayar da abin da za a ciyar da su ne daidai ƙarfinsa bu sa'atin min sa'atihi ma'abocin wadata to ya ciyar daidai da wadatarsa wa man qadira alaihi rizqu wanda ko aka ta masa arzikinsa dan mun to sa dan kadan ne falmin fi'lin ma atahu Allah to shi kuma ya ciyar daidai da abin da Allah ya bashi arziki ala qadar rizqi daidai ƙarfinsa. kun ga mai kudi ciyar daidai da kunsa talaka dare talakan shi shi ya sa galibi yanzu yadda ake yi musamman wajen shayarwa kotu ake zuwa shi ma wani majalisi na sulhu idan aka je aka ce za ta shayar maka da ɗa to ana kallon ƙarfin mutum in ma a cikin gwamnati sai a kalli da nuna yake in ɗan kasuwa ne sai a kalli ƙarfin jarinsa to a kan wannan sai a sa mashi abin da daidai ne biya wani a ce duwata wata a ba ta dubu biyar wani duwata sai ka ji an ce dubu goma wani ma dubu ce wani ma ana cewa dubu hamsin ya danganta da arzikinsa shi ne allah ya ce da yin fi du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizqu fa yunfiqu ma ataahu mace ba za ta ce ba kawai sai an bani dubu hamsin a ba ita za a kalla ba shi mijin za a kalla idan kau suke wannan dama ba cewa aka yi tafita a dinga ba ta kuɗi ba a a gidan mijin za ta zauna a yau ce wane da ita a ba ta na ta dafa ta ci ɗan gida kuma su dafa su ci la yi kallifin lahu nafsin illa ma a Allah bai ɗora motar abin da za ta ciyar ba ce daidai ƙarfinta abin da za ta iya bayarwa na ba sai ya ji ganin lahu ba da usirin yusra sannan da sannu allah mai girma da baka zai sanya sauƙi bayan sannu yadda abu ya tsanani to allah zai kawo sauƙi a ciki da haka da yadda abu ya tsanani sai allah ya kawo sauƙi sai miji ya iya ɗauka ya bayar a ciyar ya iya ɗauka ya bayar a shayar to wannan shi ne hukuncin macen da aka saka yadda za ta yi idda da kuma yadda za a yi ɗan da suka bari jariri wanda ba a yare to idan an yaye yaro kun ganin ba maganin shahada to idan an yaye yaro yanzu uwa ita ke da haɗin riyalin ɗa ba uba ba za ka uba ba zai ce a mai ma damar uwan nan ba ta yi wani aure ba to ita za ta ci gaba da yake wannan yaron ɗanin da har sai ya balaga ya mace har sai ya aurar da ita amma mai gidan shi zai ci gaba da ba su kuma abinci duk wata shi ma za a yanka da abin da za ka dinga ba su sai ya dinga ba su ciki za a yi gobe da karatun yarinya ko yaron da aka bari ciki za a gobe da lafiyarsa da abincin da zai ci wannan haka ake kun ga da ana kiyaye waɗannan dokoki da waɗansu matsaloli da suke faruwa a cikin yanzu ba su faru amma yanzu wani lokaci sai da an bar wace ‘ya'ya ‘ya'ya biyar ta sai da da su kuma baban sai yana a gani zai kai kokon sai ga suna ta wahala da su ba haka tsarin ya kamata ya zama an zalunci wannan ba wani lokaci kuma sai ka ga uwar ta kasa kulawa da yara, saboda ba ta da shi har sai yaron ya zo ya shiga wani hali ya tagayyara sa ta lalace ko a kasa kai shi makaranta a kasa kai shi makaranta addini a kasa kai shi makarantar boko duk in kana zama wuraren da ake sulhu na jama'a to za ka dinga ganin irin waɗannan ana kawo su galibin su suka mamaye mu da kuma wuraren da ake so mun fahimta wuraren da ake sulhu kamar yanzu kaga muna da hukumar hisba sulhu take yi to zai dan da za ka je ka sami irin waɗannan cases ɗin to za a gansa da yawa an yi wasu da yara ba a kula da su ko matar ta kawo ƙara ko shi mijin ya kawo ƙarfi ta. da ramadan ɗin nan na akwai wani zuwa da na yi ofis sai ne yake ana wani kes aure ne ya mutu kuma auren ya mutu mijin ya yi kokari matar ta tsaya gida ta yi inda a gidan shi ta inda gidansu ma ba a san aure ya mutu sai da ta haihu to tana da ciki tana haihuwa sai su gidan siyari ne ya ce to ga wanci dama can auren da ya mutu tsakanin da ita ba aure amma tun da allah ya ce ta tsaya gidana ta idda gidana ce idda to kuma tun da tana da ciki idda ta ta haihu yanzu ta ƙara idda shi ne na kawo muku ita ga shi ne sai ta zauna wurin aure ya mutu to mutane na sai suka ɗauki wannan jariri sai suka maida mashi suka ce yesu ba za ta shahar da wannan yayin suka ma ce a gaya mashi ma ya sani su ba ruwansu da ba ruwansu da shi kuma yarinyar mai in ta tashi ma kai ya suke ya kawo ta gidansa ya ce ga uwarta ya ma ce mata ba ta da uwa to yayin sai dai su ana wannan ana wannan to kaga irin wannan aka ga jahilci shi shigo ciki ya za a yi ka ce a ce yayin ta girma ba ta da uwa kuma bayan da wata da to kaga irin wannan in yanzu ba a je wajen hukuma ba sai ita wannan yarinya ne sai a cutar da ita saboda su gidan sun dage sun ce ba za su shayar yansu ba za ta shayar da wannan yarinya saboda an yi fushi to irin waɗannan matsalolin suna nan sai dai mutum Allah ta'ala ya kawo mana gyara to anan allah ta'ala ya gama bayani akan wannan hukunce-hukuncen saki da kuma abin da ya shafi idda da sauransu a ƙarshen wannan ayar allah ya nuna mana cewa wanda duk ya bi allah to bayan tsananin sauƙi yana zuwa shi tsaye ji an dawo ba da kusurin to kuma yanzu a gaba Allah zai gaya mana wanda kuma bai bi Allah ba shi kuma ba sauƙi ne zai zo bala'i ne zai zo Allah ya ce ne wa ka ayyin min kare ce وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا الله تعالى يقول وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryati alqaryu da dama ai wa kathirun min alqura da yawa daga cikin alqaryu wanda suka wuce atat an amrina biha sun tsaurin kai sun saba ma umarce-umarcen ubangijinsu ubangijinta wa rusuli sun saba ma umarnin su, musamman a cikin abin da ya shafi zamantakewa da aure saki da sauransu alƙalmi da dama wanda aka yi mutane sun saba ma ubangiji sun saba manzanni cikin bin dokokin aure da sauran dokoki Allah ce da suka yi haka ba ha sabna ha hisaban shahida sai muka yi musu hisabi mai tsanani a duniya wa azabnaha azaban nukura sannan muka yi musu azaba azaba mai tsanani Shi ne ta hanyar kisa ko ta hanyar kama su a matsayin fursunonin yaƙi in yaƙi a ko kuma Allah ya kawo tsawa ko girgizar ƙasa ko iska mai ƙarfi ta zo ta halakar da su kamar da aka halakar da adawa da sun da makamantansu kenan duk wanda ya ma dokokin ubangiji girman kai yadda Allah ya waɗancan su ma haka na aiki. Allah ya tsare mu a'adda Allahu lahu fama qatu wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra fama qatu wa bala amriha da suka yi tsaurin kai sai wannan al'umma ta ɗanɗani mummunan sakamako ko ƙarshen mummunan ƙarshenta wa kana aqibatu amriha khusra mummunan ƙarshenta to ya kasance asara fil akhirati a ranar lahira bidukulin nari ta hanyar za a shigar da su wutar jahannama shi yasa a gaba Allah ta'ala ya ce a abdallahu lahu أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا Allah ya ce addallahu lahum azaban shadida wattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu kad anzalallahu ilaykum dhikra da suka saba ma Allah addallahu lahum azaban shadida sai Allah ya ce musu tattalin wata azaba mai tsanani ita ce wutar jahannam sai Allah ya ce fattaqullah ya ulul alba dan haka ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankula ai ashabul uqul ma abota hankula ai aqiquhu kama amarakum bi Allah ɗa'a kamar yadda yace ku wasu da'a in an yi saki masu ta zauna gidan miji ta ko iyaye kar ku ce ta fito kai miji kar ka ce ta fita in an zo yin idda a kiyaye idda a tabbatar mace ta yi idda yadda musulunci ya ce ta ƙare sannan a ɗaura mata aure da wani iya ta neman ta kar miji ka dogantar da mata mintuna tana da ciki ka kula da ita ko da adam in ta haihu kuma ka biya ta na shayarwa shi ne duk tsoron allah ya kuma a wata hankula allazi da amanu ba ta hankula su ne waɗanda suka yi imani da allah ashe duk wanda bai imani da Allah bai da hankali Allah ya ce kad anzalallahu ilaykum zikra lalle haƙiƙa Allah ya saka muku da wa'azi wa huwa alquran shi ne alqurani ne girma wanda yana dauke da wa'azi da dokoki da hukunci da haka kuma dokokin da ke ciki ke aiki da abin da ya ce rasulullah رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن الله ويعمل صالحا يدخل جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا نعم Allah ya ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ila an-nur ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا bayan Allah ya saukar muku da alƙur'ani wa arsala rasulan ya kuma aiko muku da wani manzo ai muhammadan sallallahu alaihi wasallam nan manzo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin wannan annabi yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin wanda suke mabayyane wanda suke a bayyane liyukhrij alladhina amanu wa amilu salihati min az-zulumati ila an-nur Allah ya aiko shi ne dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai daga cikin dufai duhun kafirsu allazi kanu rai wanda suke akan shi ila nuru zuwa da haske na musulunci na shari'a wa nizam wal ahkam wa man yu'min billahi to duk wanda ya ji tsoron Allah ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aiki na kwarai yudkhilhu jannati Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha har anhar koramu suna gudana a ƙarƙashinta khariji da ha abada idan sun shiga kuma za su zama masu dawoma a cikin har abada kad da lahu rizqa lalle wannan Allah ya kyautata masa arzikinsa ta duniya a duniya bi kaunihi domin ya kasance cikin masu jin tsoron Allah faja adala kuma sai Allah ya sanya mashi mafita ورزقه من حيث لا يحتسب ألا اذا تشت إن ذلك الله الله الذي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل العمر بينهم يتنزل العمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء a ƙarshe na to a ƙarshe Allah ta'ala zai kulle wannan sura ta hanyar ba da labarin ƙarfin ikonsa cikakke da ƙarfin mulkinsa don wannan ya sanya mu gane cewa allah da yi dokokin can da muka karanto a baya ga yadda yake kuma ya cancanci a ce an bi dokokinsa shi ne sai ce allahu allah wanda ya walancin dokokin na aure a baya da makaranta karanta na saki da na idda da na kaza da na kaza annabi khalaqa sab'a samawati shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma shi ne wanda ya halicci ƙasa mithlahunna kwatankwacin sammai dinta ai mithlu samawati sab'i yadda ya sama bakwai to haka ita ma ƙasa yayi guda bakwai to kaga ubangijin da ya samme bakwai yayi ƙasa bakwai to ubangijin ne yana da ƙarfin da in ya sa doka ya kamata a sa? in ya sa doka ya kamata a sa? sannan ya tanazzal da am baina kunna yana sabkar da wahayinsa al'amru anan ai wahayi yana sabkar da wahayinsa baina hunna tsakanin sama da ƙasa ɗin shi ne a bayan ƙasa litalamu annan laha ala kulli shay'in qadir dan mutane su san cewa shi Allah nan akan komai mai iko ne wa annan laha a haɗa da kulli shay'in ilma sannan kuma Allah nan ilminsa yana da faɗi ilminsa ya kewaye komai ba abinda Allah bai kewaye da ilminsa ba to Allah da yake da wannan sifofi shine wanda ya walance dokoki wanda muka karanta a baya shine wanda ya cancanci a masa kuma a dokokinsa in ya sa da wannan dokoki na saki wanda muka karanta a baya na Allah ne wajibi ne akan kowane musulmi ya ga waɗannan dokoki na da haka duk idan aure ya zo ƙarshe to miji da mata su ji tsoron Allah su kwantar da hankalinsu su tsaya su ga mai Allah ya ce su kokari su bi abin da Allah ala ya ce sai Allah ya sanya musu mafita shi ne a same mafita ita ma matar a sanya mata mafita iyaye ma a sanya musu mafita amma idan aka rufe ido aka kibo waɗannan dokoki to sai kuma waɗansu abubuwan su biyo baya wanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa al'ummomi da baya ma Allah ya harkar da su ya masu hisabi mai tsanani cin a duniya saboda sun irin dokar shi to ko mutum ɗaya a gidan sai irin dokar Allah sai Allah ya masa azaba sai Allah ya masu hisabi mai tsanani Na haka mu tsoron Allah mu kiyaye waɗannan dokoki na ubangiji idan lokacin aikinsa ya zo a gaba Allah ya ƙara shi da wannan kuma shi ne ƙarshen wannan sura a sura ta gabanta ita ce sura ta hari من iya ɗaukar يقول في إلى biyu بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتدي ورضات أبوادك والله غفور رحيم نعم تأتي سورة التهريم wannan sura an kira ta da sunan suratul tahrim ne sunanta at-tahrim saboda da tahrimin nabi sallallahu alaihi wasallama shay'an ala nafsihi saboda a cikin sura Allah ya bamu labarin manzon Allah ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ya haramta mishi to saboda wanda sai ake cewa suratul tahrim sura haramta ba, ma'ana surar da a cikin ta manzon Allah ya haramta ma kansa wani abu wanda Allah ta'ala ya halatta mishi wannan sura kuma ta bude da zargi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dan zargi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kauli ta'ala Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahadallahu laka tattaji marzata azwajik wallahu ghafurur rahim wannan sura madaniya ce sura ce wanda an saukar da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan ya yi jira daga Makka ya koma Madina wa hiya ithnata asharata aya tana da ayoyi goma sha biyu kamar yadda za mu wa mawdu'a har Isi babban kanin labaranta bayani kayfiyati tahammulul mushakil ahli surar za ta karantar da mu hanyoyin da ake bi a warware rikici irin na cikin gida rikicin family ya ake warware shi wannan surar za ta yi mana bayani wa wujubi ta'limihinna wa ma yattasilu bi dhalika sannan surar za ta karantar da mu wajibi ne a karantar da iyalai wa ma yake su ne zalika da kuma sauran abubuwa wanda suke da alaƙa da wannan abin da aka ambata Allah ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaji marzata azwajika wallahu ghafurur rahim Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka don menene kake haramta abinda Allah ya halitta maka shi tabtagi marbata azwajika dan kana neman yardar matarka amma ne babu komi wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai jin kai ne gafara naka hada tahrim ya yafi maka wannan abu da kai na haramta maka abinda Allah ya halitta to anan nan malamai suna kawo maganganu akan menene mene ne manzan Allah ya haramta makansa wanda Allah ya halatta masa suna kawo maganganu guda biyu da ma waɗansu magana amma dai biyun da su ne suka fi shahara abu na farko manzan Allah yana da wata kuyanga ana ce mata mariya alkibiyya yangar manzan Allah ce ba matar shi ba da sa'aka ce to ita sa'aka ba a rabon kwana da ita matan aure su ake raba kwana idan miji yana da mata hudu misali to su zai raba musu kwana kwana biyu na ɗakin kwana biyu na ɗakin kwana biyu na ɗakin kwana biyu na ɗakin ita sa'aka ita ba ita ita sai dai in miji ya samu dama a ranar wata daga cikin matan nan yana iya wace ya tafi za ka ita ba ta da rabon kwana sai da duk lokacin da miji ya samu kafa da lokacin da yanayi wanda ya bada zai iya wani abu da ita na aure to sai da ita a kowa kwanakin wace ce mun gane to manzan Allah yana da ita a lokacin manzan Allah yana da mata za su kai wajen guda goma ko wani abu kuma kaga su suna da rabon kwana su ita kuma ba ta da rabon kwana to wata rana a ranar hafsa matar manzan Allah sai manzan hafsa ba ta nan sai manzan Allah ya shigo da wariya ɗakin hafsa sai hafsa ta dawo ta same su to kun san mata da kishi ba haramun ne ba matan nan ta halatta gare shi da haka ba haramun ne ba ba zalintar hafsa ya ba ba komi ya mace ba da ta su sai ba ta ji daɗi ba tun na manzan allah don za a zo dakinta kuma don mi a kwananta yasa ba a je kwanan wata ba. hankali ne ya tashi aka ɗaga muryoyi aka yi a da to don manzan allah ya kwantar mata da hankali sai mata da su ya sai ce to hafsa ɗaki su yanzu dai kan mariya ne ko eh. to tun da an yi haka ni daga yau ma na haramta maka yana ne, ba ƙara ba wani abu ita shi ke nan kusan mace za ta ji daɗi nan ce haka sai ce sannan ma kuma ina so in gaya mashi in ya rasu abubakar zai zama khalifa in ya rasu ki shi zai zama khalifa dan duk da ji daɗi ce yanka sai ce amma wannan magana da na gaya maki kar ki gaya kowa ki shiru da bakinki cewa mariya na haramta ta kar ki gaya kowa cewa babanki zai zama khalifa bayan abubakar shi ma kar ki gaya kowa ki gum da bakinki sai ce to shi ke nan ba komai sai ta yarda so kun ga yanzu manzon Allah ya haramta ma kansa wa mariya saboda wa saboda hafsa shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa lima ya ayyuhan ya kai annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya zaka haramta ma kan mariya wanda Allah ya halatta maka ita tabtaji marzati azwaji idan kana son hafsa ta yi hakuri ta yadda kenan wannan abin da manzon Allah ya yi kuskure ne kenan mun gane da ya haramta maka shi ya zai haramta maka shi amma ne ku ba ku ne tunda kai ne kai kai annabi kai babba ne wallahu ghafurur Allah ya ma gafara domin shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma ga abin da zaka yi kes din arfin shi shi ne ce kad farada Allah qad farada Allah wa lakum tahillata aymanukum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim kad farada Allah lakum tahillata aymanukum Allah mai girma da dokaka ya shar'anta muku Ta tahillata aymanikum yadda za ku warware ku ta hanyar yin kafara wallahu maulakum Allah shi ne mai taimakonku wa huwa al-alimul hakim kuma shi masani ne mai hikima ne wannan abin da manzon Allah ya yi daidai yake da rantsuwa da aka kafara da aka ɗora masu shi ne kafara irin ta rantsuwa ita kuma da nan Allah bai kawo ta sai dai ce kad faradallahu lakum ai Allah ya sanya muku yadda ake yin kafara shi abin da Allah ya faɗa a cikin wannan sura fa hmm. kafaratu it'amu ashar na min ausa, ma tu'minuna ahliku misali ke da ku cikin misali da ta ya ce ko ya ce haka ne to wannan kafara shine ko a ce da miskinai goma ko a yi azumin ko a ɗan tibawa ko a yi azumin kwana uku mun gane kuma su ne na Allah ya yantar da baiwa a kan wannan to wannan shi ne magana ta farko wanda malamai suke kawowa cewa abinda manzon Allah ya haranta ma kansa ma ya ce a tafiya magana ce biyu wanda ya ma ta tabbata a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne zuma ko magafi zuma magana ya haramta maka shi shan zuma ne kun ga shan zuma shi kuma halal ne in an ce shan zuma ne me ya faru manzon Allah ya haramta maka kan shan zuma manzon Allah yana rabar kwana tsakanin matansa rabon kwana shi ne yau an yi kwana biyu dakin wannan gaba a ji dakin wannan a kwana to manzan allah yana yin rabon kwana sai dai kowane dare na allah in yi zo to zai fi daki daki yana gaisa da matan shi yana musu ban kwana to ƙarshe sai ya cike dakin da nan zai kwana mun gane kamar a ce zai kwana dakin aisha misali to ba ba zai shiga ɗakin aisha ɗan kai tsaye in ya shigo gida sai ya shiga ɗakin hamsa su gaisa to ni zan tafi sai da safe a tashi lafiya in akwai abin da zai gaya mata ya gaya mata in akwai abin da za ta gaya mashi ta gaya mashi sai ya fito sai ya shiga ɗakin wuta, ita ma su gaisa ya mata bankwana aka ji sai ya shiga ɗakunan to yi ɗakin aisha ya shiga ke idan ɗakin hafsa yake haka zai zagaya sai ya shigo ɗakin hafsa ya shiga ke kun fahimta to kusan mata suna da sa idanuwa sosai kan abubuwa abinda ba ka taɓa tunanin su za ta kafa idanta sai ta kafa ido a wannan shigar da manzon Allah yake har hafsa da aisha sun yi mulahada cewa manzon Allah in ya shiga ɗakin juriya yana da yawa kun fahimta to me yasa manzon Allah yake da yawa in ya shiga in ya zo ɗan zagayen nan kamun ya zo ɗakin aisha in ya shiga ɗakin misali sauran ɗakunan biya ya minci biyu to in ya shiga ɗakin juwariya sai ya minci biya me yasa yake daɗewa abin yana damun su sai hafsa da aisha sai suka yi mitin ke kin gawai manzan allah me yasa in ya shiga ɗakin wacce yake daɗewa wani daɗewa yake to yanzu ya gane maganin wannan wannan matsala da suka ce to abin da za a yi maza Allah bai san wani abu da ake ce magafi suru ne suna amfani da shi sai hafsa ta ce idan maza Allah ya zo daki ki ce kin je na warin magafi sai ki ji abin da zai ce ni ma in ya zo daki na zan ce mashi haka shi ke da Ba za ashe shi kuma maza Allah ita kuma juriya ita kuma a matsayinta na mace wadda ke kokarin ta jawo mijinta zuwa gare ta ta san manzon Allah yana son sama ka dindare sai ta tanaji zuma da manzon Allah ya zo an dan gaisa din sai shi to ba za ka sha zuma ba ga zuma ka sha to sai manzon Allah ya zauna ya sha zuma to wannan zaman da yake sha zuma shi yasa yake ta ɗeba ko gane to manzo Allah ya zo ya sha zuma ya ya baki ya hita sai ya shiga ɗakin Hafsa yana shiga kawai sai ta haka irin alamun ta ce ya ce wallahi warin magafin da kake sai ce a sai dai ko warin zuma ni zuma ne sai ina ka sha zuma sai ce ɗakin zuwariya ya sha ko oke to dama abin da ke tsaka dama ke da abin da ke tsaka kake ke da sai kowace buɗe wuta to sai manzan Allah dan ya lallashe ta sai ce to abin da za a yi hamsa zuma ne ce ba kusan ina sha da kai ni ba in sha zuma ɗakin jumeriya ba zuma ma haramce ni gare da haramta ta ko gare ku shi da Allah ce ya kai annabi ya za ka haramta zuma bayan Allah ya halitta maka saboda mace sai ji ɗakin Aisha sai ce ma Hafsa tun kin ga na haramta zuma amma ka kin ya kowa sai ta tafi kin Aisha ita ma suka yi haka yace an haramta zuma amma ki ba ka kin ya kowa mun fahimta to kaga wannan matsala ce aka samu amma zan Allah ya yi ya yi sulhu ita to haka ake samun matsala a gida tun da an samu a gidan manzan Allah gidan kowa za a iya samu to amma ana son miji ya amfani da basirar shi da wayewar shi da experience din shi ya warware matsalar shi kenan ta mutu mun fahimta ba an zuwa an ce ka sha zuma ka ce an je an sha ai Allah ya halatta ba <laughs> to shi manzan Allah sai sa hikima sai aka yi sulhu to ka da mata manzo Allah ya ce ma Hafsa karki ga mu kowa an ce ma wannan karki sai kuma sa zagaye sai Hafsa ta ga ma Aisha ce ai ai ai nayi wani shi ai da yazo ba ai cewa ma ya ma haramta ma kan shi Mariya shikenan an huta ke ya ma ce babanki zai yi sarki ina ni ma babana zai sarki ka kuma ta hibi ko manzo Allah yana zuwa wurin Aisha sun kai haka ma kace ma Hafsa ai ta ga abu mun gani to shi ne Allah ta'ala sai ya gaya wa afwan eh, sai a ah, ba Aisha ta gaya ma abin Allah ne ya sanar da manzo Allah afwan ba Aisha ta ce Allah ne ya sanar da manzo Allah cewa ga abinda Hafsa ta ce mun gane idan Allah ya kai mu gobe za mu ji shi kuma ta zire wannan wuta kajiyar da manzo Allah ya kashe ta to yanzu kuma sai wacce chapter ta biyu <laughs> ci ko za mu ji ta ba manzo Allah ya za a yi ya sharbe ta amma ka sani da abin ya kai kolifa sai da Allah ya ce wa manzo Allah in ba ka iyawa da su zan turo mala'ika <laughs> mutum ne ya saki bakin shi ɗakin su kuma guda ɗaya ne suke